perquè ara comença Conducta Contrària. Un còctel d'actualitat, música, humor, entrevistes i l'ingredient secret que et farà repetir. Que et serviran cada divendres de 8 i mitja a 9 i mitja. Presenta Ivan Montes, amb Reyes i Ana Morales. hola, hola a tots, molt bona nit a... a... Ui, ui, que Hola a tots, molt bona nit i benvinguts a Conducta Contrària una setmana més d'avui en la nostra vuitena edició i estem amb l'Ester Reyes. Hola, molt bona nit. Amb l'Anna Morales. Molt bona nit. I avui ens acompanya el Joan Aniol Sanjei. Molt bona nit, Aniol. Molt bona nit. Doncs durant el llarg d'aquest programa tenim moltes seccions noves, ja les vam estrenar la setmana passada, i bé, sí. doncs, comencem contrabans perquè sempre és bo començar el programa amb una cançó. I avui ho fem amb aquesta cançó que és Bara Bara Bere Bere d'Àlex Ferrari que ens la va demanar la setmana passada, la Montse Martínez. Para, para, para. Bere, bere. comigo mais ou menos assim. bara bará, bará. Bará, bará, bara Só vocês, vai. bara bara bara Bará, bará, bará. Assim, ó. Bará, bará, bará. Bere, bere, bere. Doncs bé, continuem a Ràdio Star Terrassa. Estàs escoltant Conducta Contrària i ara sí que comencem de debò. Eh, recordem les nostres xarxes socials. El nostre telèfon és el 937848598. el nostre Facebook és facebook.com barra conducta contrària. El nostre Twitter és arroba c barra baixa contrària. I la nostra pàgina web és www.conductacontrària.cat. Només heu d'entrar a la web i allà ho podreu trobar tot directament i no fa falta ni que sapigueu ni al Facebook, ni al Twitter, ni res. Entreu a www.conductacontraria.cat i aquí tindreu tot al vostre abast. Què tal? Esteu llestos ja tots? Sí. Sí. sí. Estem llestos. Tot llest per conducta contrària. Recordem, el telèfon és 937 937 84 8598, Ana Morales 937 84 8598 i estem llestos per rebre les vostres trucades i hem de començar amb la nostra primera secció que, com sempre, estem en una ràdio cultural i hem de conèixer les notícies, però bueno, per les notícies normals ja tenim els informatius. Però per aquestes notícies tenim una cosa que es diu... Informatius contraris. Comencem-hi. No esperis més, perquè molt bé, molt comença bé. Conducta Contrària. L'informatiu contrari. Aquí ens <laughs> hem liat. Molt bé, molt bé, molt bé. No, que era broma, que era broma. Ai, ai, ai. No ho imita. Presenta. Ho ha fet expressament. <laughs> Hola, molt bona nit i benvinguts a Informatius Contraris. Aquesta setmana tractarem les següents notícies. Embarassada suïcida per no tenir una nena. Eh, bar japonès que només per dones que es masturben. I darrera novetat, pantalons sabatides. Una dona, ja mare de dos nens, que volia desesperadament tenir una filla, va saltar un penyassegat a Dublín quan va descobrir que els bessons que portava al ventre també eren nois. Anna Brini, de 35 anys, va prendre la dràstica decisió pocs dies abans de donar llum per cesària. Anna Britney, que era infermera, va quedar devastada després de fer-se l'ecografia i descobrir que anava a tenir dos fills més. La matinada de la setmana passada, la dona es va suïcidar sis dies després de visitar el psiquiatre per explicar el seu estat psicològic. El psiquiatre va considerar, però, que el seu cas era de baix risc de suïcidi. El marit de l'Anna Britney ha explicat que ell havia patit depressió anys enrere i que tots els dos fills que tenia igualment se sentia incompleta per no tenir una nena. La parella fins i tot va arribar a parlar d'anar a Grècia on podien escollir el sexe del fill a través de la selecció d'embrions. Per això en, es va assabentar la setmana passada que anava a donar llum a dos nois i es va quedar devastada i sense dormir durant, dies de, durant diverses nits. El psiquiatre ha respost a les preguntes de la Fiscalia, però efectivament no existeixen evidències d'un possible suïcidi. Bar japonès que només són per dones que es masturben. Obre Japó el primer bar per, perquè les dones que es, mastur, que es masturben i parlin. L'obertura d'aquest curiós bar respon a la necessitat de tractar un tema, el de la masturbació femenina, que almenys a Japó és tabú. Love Joel és el nom del bar, el del Japó, amb una característica. És només per dones, però no per qualsevol dona, no sinó per dones que es masturben. L'actriu porno japonesa Nayuka Mini, famosa a Japó, és una de les seves il·lustres, il·lustres habituals i gràcies a la seva presència ho ha fet molt popular. El bar es troba al districte de Shibuya, a Tòquio, i compta amb tot tipus de joguines perquè es fan les, les delícies de les clientes i una botiga per productes eròtics destinats a la dona. La idea del bar és que serveixi serveix perquè les dones parlin d'aquest tema tant a Japó, a Japó mentre es prenen una copa. Darrera novetat, pantalons sabatilles. Du dues fotudes tasques quotidianes com, com posar-se els texans i de sobte no trobes una sabata, un està sota el llit, ara es fusionen i amb el llançament dels pantalons sabatilles. Es tracta d'una nova peça de vestir que combina clàssiques botes de tela o lona amb pantalons texans, dos en un. Estan dissenyats per Sebastian E. Aquest invent pretén revolucionar la manera de vestir-se i apunta a les noves generacions, sempre disposades a innovar pel que fa al vestuari. És clar que caldrà esperar per saber si aconsegueixen imposar entre els joves. No obstant això, ens sembla que serà difícil perquè els perquè portats a pràctica, posar-se els pantalons sabatilles no sembla una tasca senzilla. I a més a més he vist les fotos i no són gaire boniques, la veritat. No són... Hi ha diferents models o només... Sí, hi ha un tipus Converse, saps? Però és que no... Saps? Així amb creuetes, saps? Però no... Són molt, molt estranys i no... És que jo crec que ja no saben ni què inventar ara. Els ja, volen fer noves modes i, i després... Fa, i... O sigui, és que es porta allò d'abans. Acabarem anant amb, ja, amb allò d'abans i... Sí, és que és el més còmode. D'aquí 10 anys aniran com anem nosaltres ara i, i diran sí. que és una nova moda. Doncs bé, moltes gràcies per les teves notícies curioses, Esther. Gràcies. M'agrada molt l'informatiu contrari. I bé, anem amb una altra cançó. Recordem les xarxes socials. 937848598 és el nostre telèfon. Em, el nostre Facebook és facebook.com barra conducta contrària. El nostre Twitter és c barra baixa contrària. I doncs bé, Anemam Te pintaron pajaritos en el aire de Yandar y Justin, Fed Andy Rivera. Te pintaron pajaritos. <laughs> iba a encantar porque es super altos. Que no, que no, que sí.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 I bé, doncs hem anat amb la secció de l'Ester, que ens ha agradat molt. Gràcies. L'informatiu contrari. I ara hem d'anar amb la secció de l'Anna Morales. Però abans, però abans anem a comentar una miqueta de la jugada i, bueno, les notícies. Eh, bueno, més o menys, jo volia dir sobre allò de que, que, que aquesta noia, és que ho estava pensant, que es suïcida per no, per, per no, no tenir, una, una nena. una nena. És que has és una mica tonta, saps? Mira, per exemple, a mi a mi àvia li passava igual. Mm, mm, volia nenes i només li van sortir tres nens. En canvi, ara totes les, tots els fills són nenes. Són, són eh, a veure, eh, dos, tres cosines, si totes som net... Ai, tres cosines. Som cinc noies, saps? I la veritat és que és una tonteria el d'aquesta dona, saps? ser una mica estúpida per ja, gastar la que... seva vida per, per no... no tenir una nena. Es pot tornar a intentar i tenir una nena... Ja! No, sí, Però tenia que... bessons, la tia. Bueno, doncs pues què? Si vols una nena, t'arrisques i tens tres. Que I si ja... no et fots, tio, que són nens, no passa res. 400, no, sé, no Si no, el vesteix de nena i ja està. Ja, yeah, i que sigui allà no. vesti. O li fa operacions transsexuals. <laughs> en un laboratori clandestí. Doncs bé, anem amb la secció de l'Anna Morales, que si m'han dit bé, és els cotilleus dels famosos. A que sí, Anna? Sí. Anem-hi. Rihanna, la cantant de Barbados, ha sorprès a més d'un després d'aparèixer a l'escenari del seu concert a París sense pantalons. Algú sap si és una nova moda o realment es va descuidar els pantalons Rihanna? Us llegiré uns comentaris... Bueno, la, us explico la foto. La foto era un vestit que li arribava a la cintura quasi i portava unes botes fins la... Ah, els unolls? Mhm. Uh -huh i llavors Clar, estaven, en caminar, calces, eh? en calces. Ui. Que la noia llavors, no té escrúpols, no... Eh, vamos. Es, es, es va presentar allà al concert a París i llavors eh, la gent us llegeix uns comentaris de fans i això que diuen no és per res, però to trobo que queda molt guapa. Menys crítica a eh, la oh. Rihanna, aviam si baixeu aquesta adoració per en Bieber i el One Direction i comenceu a parlar bé del can de cantants bons com ella que només feu que treure notícies dolentes. Un altre comentari és, a veure, jo crec que no, no se'ls ha deixat. A més, s'ha vist coses molt pitjors. Uh, com preteneu que es posi pantalons amb la samarreta llarga i les botes altes? Hi ha, hi ha una cosa que es diu estil i ell en té molt. Ja ho podreu saber veure. Són els fans Ara, de les Rihanna classes de, de, moda, Les classes de moda dels rianistes. Sí, sí, sí. Com es diuen els fans de la Rihanna? No sé, però jo no vaig estar eh? Rianistes. Rianistes. <laughs> ja ho posem així. Rihanna, Bueno, anava, ja està. <laughs> anava a fer un, un, com es diu, un conjunt entre Bieber, no Believer i, i ri, Rian, Rian... Rihanna. Rian Iber. I Rihanna. Rian és Rian Iber. La, I una altra diu, la Rihanna és, és sempre la millor vestida i a lo millor no anava sense. Potser era un molts curts que els porten molts famosos. O eren transparents. Claro. <laughs> era, o era, o sigui, amb o el que costen trans... els pantalons... I diu, i diu, Rihanna, amor, tu, Tu tranquil·la, i posa, ja sé que no ho veurà mai, però bueno, que ets la millor del planeta, i traieu notícies d'en Justin Bieber i poseu de la Rihanna. Això, això. Mm. Bueno, deixem el tema de la Rihanna i anem amb un altre cotilleo que va del Justin, ja que estem al Justin, doncs. Ai, el Justin. Nou intent de Justin Bieber per reconquerir l'amor de Selena Gomez. Es veu que en Justin va anar a recollir-la a l'aeroport amb el seu xòfer privat per portar-la a un restaurant. Només van passar-hi 5 minuts, ja que van fer una comanda per emportar-se i menjar-se a casa d'ella. En un primer instant van córrer els rumor que van sortir per potes per culpa d'una discussió que ha quedat desmentida. A casa de la Selena van poder parlar una llarga estona i fins i tot en Justin s'hi va quedar a dormir. Alà. De moment... Salami, salami. <laughs> De moment, segons diuen, encara no s'ha fet oficial una reconciliació. Selena Gómez s'ho estarà pensant. L'endemà, tots dos van dirigir-se van dirigir a l'hotel Four Saints de Beverly Hills, però van entrar separadament per evitar els flaixos dels paparazzi. Ah, bueno, si entren separats, ningú els hi fa fotos, no? Clar, a veure, aviam. <laughs> <laughs> jo és que no ho entenc, la veritat. Ets famós, entris amb la Selena o entris amb... amb... amb jo que sé, amb qui pots entrar, jo que sé, a veure... Amb la mami. Amb la mami, també. <laughs> Jo crec que la, la teva mare també interessa a la, a la gent, eh? per veure qui, de qui és fill el Justin Bieber. Clar, I bueno, ja demano perdó a la Mireia perquè se, segur que ens està escoltant i com sempre, Bieber, Bieber, Bieber, si vol trucar i que ens explica alguna cosa de la mare del Justin Bieber, sí, doncs... Sí, que ens explica una miqueta la vida perquè és que crec que sobre la mare del Justin Bieber... No era que no el volia, no volia sí, avortar primer... o alguna perquè no tenia diners. Bueno, i... és que jo això no, no ho sé molt bé, per això. Ja, ja que ens Mireia, expliqui la Mireia. Si estàs escoltant, truca, si plau i fes-nos un favor. Si no, d'aquí em passa que ens Estem puguem inventar... i... Ens puguem inventar el que ens doni la gana del <laughs> ja, Justin, eh? Eh, doncs, no, jo juraria que la mare del Justin va escriure un llibre i no sé què. En sèrio? Sí, és que jo no ho entenc. Ara no sé què dir-te. Quedat... La... No, és que crec que sí. A ara potser estic ficant la pota i no va escriure, però jo juraria que va escriure un llibre. Ja et quedes, però per què vols escriure un llibre? Ah, mira, li feia il·lusió. la no? Perquè s'avorreix. <laughs> No té suficients diners amb el que guanya el seu fill <laughs> ja. que ha d'escriure un llibre, a més. Què passa, yeah. que ara no es pot fer un llibre o què? <laughs> li has de dir tu que li ha de fer la noia? Però qui, però que és la mare per escriure... Bueno, millor deixem <laughs> aquest tema. Estem posant negre la mare. És sí, a veure, a veure, no, no pot ser, no, no escriguis mm, llibres, fes una altra cosa. <laughs> I, di... I torna. Ves al bar aquell de Japó del que us he explicat abans, això, això, a parlar això. que es masturba. <laughs> No. Pot, potser eh... guanya més diners i tot, eh? Perquè, bueno, les Believers jo no sé si els importa la vida de la mare o la vida del Justin Bieber. I no sé si compraran el llibre per, per veure el que per diu la mare... Per les fotos del Justin que... O per veure el que diu la mare sobre la seva vida o per veure el que diu la mare del Justin Bieber. Perquè jo crec que bàsicament parlarà del Justin Bieber, perquè... Ja, Mare perquè és que si no... O sigui, estem jutjant a la dona aquesta i potser ara ha, ha, ha fet alguna cosa per la humanitat, en plan, ha descobert... Ha <laughs> descobert... ha descobert... Ha, de, ha descobert una estrella, que era el seu fill. <laughs> doncs bé, alguna ah. notícia més, Anna? El no, curiositat. ja, de moment no. Cotilleo dels teus allà en plan... Vamos re, a cotillear. Re, re. Hem de trucar un dia al Justin i preguntar-li què li sí, sembla. Sí, clar, clar. I ens contestarà. li Mira, si que... vols, la setmana que ve ja... Bueno, no, l'altra, que llavors... Anem. Això, això, que nosaltres aquí tenim contactes. Eh? Tenim escolteu, contactes... escolteu, la Mireia ens diu... Sí, sí. Va escriure un llibre per explicar... Ah, no, que això ho dius tu, no? Espera, eh? Ai, que s'està liant, que s'està liant. Això la Mireia, la Mireia, diu, va escriure un llibre per explicar la seva vida, ok? I que no es queixin perquè va tenir una vida molt dura, ok? La vida okay. d'ell i de tota la seva vida. Ok. Ha, creat... <laughs> No. <laughs> ha creat el món de 30 milions de persones. Ok. Uau! <laughs> Mireia, el teu ok ens ha molat. T'estimem, Mireia. Vale, ens ha quedat clar que Però això és fet millor, una vida això és millor en directe. 30 milions de persones. Això és millor en directe, Mireia. Sí. O sigui que o truques... Doc, o... re. Doc. En persona. Bueno, en directe. Sí, en directe. <laughs> en directe podria passar a ser un vale... Vale. En Ellen Esteban. doncs, bueno, sí, eh, ens ha agradat molt els cotilleus aquests. Sí. Cotilleus famosiles. Famosiles. M'acabo d'inventar aquest... No sé, ja. <laughs> Però bueno, ha quedat bé, no? Molt, sí. molt, molt. Ni s'ha notat molt. Bueno, és que la veritat és que jo encara continuo donant-li voltes que ha tingut una vida molt dura, sí, però és que hi ha tanta gent que ha tingut... <laughs> què diu, què diu l'Andrea? Res, res, coses... És que hi ha tanta gent que ha tingut vides dures i que no van escrivint-ho en un llibre o no? Mm, ja, ja. A veure, anem a pensar gent. Anem. <laughs> No, tranquil·la, Mireia, tranquil·la. El, el matraca. matraca, el matraca no té un llibre. Ostres, el, matraca. el matraca ha viscut una vida... Bast... Bueno, explica'm... Té un llibre? Diu, diu, diu que és, és pintat. És un pintor de Terrassa mm, conegudet, amb 11.000... Sí? Més de 11.000, crec. A sí, veure, sí, ara conegudet. no us ho... És I té vídeos a YouTube ben No ballant. sé ja, si jo el coneixia fins... Mm, bueno, de tota la vida. Sí. <laughs> Des sí, que es va veure cridant per ell. Matraca! Matraca! Si és que me vas trobar en el tren, jo. En el tren. I tu sí. vas, com el vas reconèixer, Esther, el matraca? Perquè es reconeix, home, aquella barba, aquests cabells i la manera de vestir, home, es home. reconeix, eh? Si veieu un, un home... És molt simpàtic. Amb barba! Es... <laughs> és molt simpàtic i bona persona. Digueu-li, et dius matraca? Sí! Si et diu matraca, no. digueu-li, firma'm un autògraf i després us assabenteu de qui és i veureu que ha valgut la pena demanar-li un autògraf, eh? Yeah. Perquè jo crec que, bueno, és a veure, a veure, la Mireia diu no em compareu el que li va passar a la mare del Justin amb la vida d'aquest matat. <laughs> Apreneu-vos la vida d'abans de parlar. Ui, ui, ui, ui Mireia. Mireia, Mireia! Ja estem, ja estem no, Mireia, en temes... Sí, estem en temes... matat, tio. <laughs> bueno, Aniol, digues alguna cosa, comentau alguna cosa. Hola. <laughs> Molt bé. Bé, catxo comentari, t'has corret. Sí, a veure, no? tu què opines de... Mireia, Estàs? Bueno, que si ens escoltes... A veure, eh? Believer no. Espera, eh? Beli... <laughs> vale, re, vale. Que des d'aquí, doncs que... Bueno, aquí hi ha... Lo del tema del Justin, que no et preocupis, que la mare del Justin pues, que és molt maja i que, que el que volíem dir és que el del llibre, que és que no sabíem la informació i abans, t'has de així, claro, claro. que era perquè no teníem informació, però que el matrac ha sortit així, però que sí, tu no et preocupis. Entre conversació una conversació... Una cosa és que ens anem d'un tema a l'altre, és sí. així una mica especial. Les típiques conversacions que volen, que flueixen, saps? I, <laughs> és que, a veure, és què ha passat amb la música? La que la, que Perquè ha vingut, música... ha vingut el Dani Cárdenas i s'han portat el pendrive i ha <laughs> tingut que sortir corrents al carrer per... No, que Mireia, que no t'enganyem! Que no t'enganyem! Bueno, el programa aquest està sortint com... Sí, però, especial, com que s'han portat el pen. Bueno, bueno, coses de la vida. Bueno, pues podríem seguir aquí sense clar, clar. música uns ja, minuts. Ja, uns minutets en plan... Bueno, algo hi haurà sempre, eh? De moment anem... Vamos, que no vamos! Yupi! Mala la boa, vinga de fons i, bueno... Eh... Ja, ja s'ha acabat. <laughs> karaoke aquí. Ja s'ha acabat el, el tema Justin Bieber, sí, sí, mare. Sí. Ja, ja, ja hem arribat al límit de, de... No? Sí. Ja no es pot tocar més aquest tema perquè si no ve aquí la Miri i ens yeah. pega i ens mata, no. és que ens mata. veig, ho veig, jo que ens mata. I... Estàs preparada? No, no, sí, sí. Anem parlant, anem parlant, que jo... Sí, Però... Vinga, vinga, continuem amb el programa, que sí, això... Sí, sí, que si no, no acabarem mai. Un break, diguem. I ara anem, pues, traient-nos del tema, anem amb la secció de les Ter Reyes. Es diu Sabies sí. què? Tu sabies què? Sabies què? Com a coses curioses, Vinga. Sabies que l'ocell carpinter pot menjar fins a 900 larves en un dia? Els ocells carpinters són animals molt curiosos. En un sol dia es pot menjar fins a 900 larves d'escarabats o fins i tot 1.000 formigues. Tenen una gran capacitat d'enfilar-se als arbres a una i una espalgitació, ai, com diu aquesta paraula sempre, a la perforació dels troncs d'arbres i fustes, mitjançant el bec, per tal d'extreure arbres i insectes que viuen sota les escorces o els troncs i que serveixen com a suport. L'ocell colpeja la fusta fins a 15 a 16 vegades per segon, gairebé dues vegades més ràpid que els trets d'una metralladora. El seu cap viatja a la velocitat dues vegades més ràpida del que una bala. La força de l'impacte del seu cop de cada cop és equivalent a 1.000 vegades la força de gravetat, més de 250 vegades la força que senten els astronautes en una nau d'una hora, en, bueno, la nau espacial, el que senten, bueno, que m'estic liant. Eh, I tot això ho fa 12.000 vegades per dia. És impressionant el que fa aquest curiós animalet. Sabies que el peix lluna de 200 quilos té un cervell de 4 grams? Sí, és un, pell, un peix una mica raro i curiós, aquest estrany animal pot arribar a, ser, a medir 3 metres i arriba a pesar uns 200 quilos, amb un cervell que, mida, que té una mida d'una nou, amb un pes de 4 grams. És això que, normalment, pugui confondre una bossa de niló llançada al, mal, llançada al mar accidentalment conform amb una medusa. Se la menja i moltes vegades mor anoegat, perquè té un cervell tan petit, que mare meva. Sabies que la música en el treball millora la productivitat? No es tracta de cap broma. Un estudi ha demostrat que la tesi de la música en el treball millora la productivitat. Un estudi realitzat recentment a la Universitat de Sheffield del Regne Unit segueix eh, suggereix que escoltar música a les oficines pot millorar la productivitat i l'estat d'ànim dels treballadors, ja que permet gestionar, gestionar el benestar de la vida diària. Segons aquest estudi, molts, de, molts dels encastats pensaven que el bon, eh, que el el bon humor introduït per la música en el treball pot traduir-se en, actituds més positives cap als clients o companys i una major, major cap, capacitat per lluitar a les situacions estressants. I aquí ja ha acabat... Ui, el pollito. El pollestar. El pollestar vol dir algo. Què Qui dius, pollestar? Bueno, diu que, que també que està amb, amb, amb l'ocell aquest que es menja les larves, eh? Ah, sí? Que, diu que també es menja larves, a que sí, pollo? Diu que sí, diu que sí, bueno, bueno. Sí. Que això... <laughs> que dic que normalment es sentia de fons el telèfon, però ara és que ja se sent el, el trin del WhatsApp i tot. Sí, ens eh, ho sento, ho sento, ho sento. Oyentes. Sí, que em distreia una mica. Ja, ja, ja, ja. Ficarem, direm el teu Escolta, número. Escolta, eh, l'Alba va trucarà, a dit. perquè clar, està malament. Home, però no ens adelanti sorpreses, això ha de sonar ja en plan... Vale, rebobinem. Ara trucarà algú. Una persona. <laughs> sorpresa, sorpresa. Doncs bé, jo volia dir... Ara, ara continuarem amb el programa, però jo vull dir per justificar tot el que està passant en aquest programa. Mm. És que, bueno, mira... Per... <laughs> Qui serà? Qui serà? Ui, ui, ui. Eh, bona nit. Bona... Hola, bona ui. nit. Hola, bona nit. Aquí... Good ui, que... Hola, bona nit. Hola. Hola. Aquí parlem. Qui ets? L'Alba. Ai, que sorpresa. Oh! Hola. Bona nit. No ens ho esperàvem. Bona nit. Què tal? Molt bé. Què, què, què fas? Què t'expliques? Escoltant-vos. Oh, ah, molt Ai, Què, què t'està semblant el programa? Molt bé, molt bé, ho feu molt bé. M'ha sí. la part de que la Mireia dit foc. <laughs> Mireia, el teu oc és famós. En directe, en directe hagués sigut millor, no? Sí. A veure, pots fer-nos vale. tu un oc, però amb C, no? Amb K no, eh? Amb C, un oc. Jo? Sí, Home, no, mira. Sí, sí, sí. No, és que no us sento. Vale, jo. Clau. Sí, sí. Clau. Voy, voy, voy, voy. Ok. Bé, bé, bé. Molt bé, molt bé. Eh, eh, l'oient contrària que tenim. Escolta, Ivan, posa-li un altre cop al Pollo Star, perquè em sembla que l'Alba no l'ha escoltat. Alba! Dime. Et, eh, et presentem al Pollo Star. <laughs> És la mascota del Radio Star. Diu que està encantat de conèixer-te i que li encanten els teus ocs. Que li encanten els teus ocs. Però... Ui, Ivan, ja està, <laughs> ja ja ha dit molt. És que parla massa el pollo aquest. Jo crec que eh, no tornarà a parlar, eh? Perquè Ai. quan li, quan li apretes a la panxa comença i no calla. <laughs> doncs bé, volies demanar alguna cançó, Alba? Sí, bueno, la de... Bueno, ah, la vaca lechera. Eh, la vaca lechera. El programa, que no ho he dit. Sí, sí, què? I que... La vaca eh, lechera. Eh, felicitar l'Anna Morales. <laughs> Gràcies. Pel que és el seu aniversari. Home, ja ens has tret la sorpresa. Quina sorpresa, calla, que no sabia res. I... I bueno, pues la cançó de la queixa. La queixa. Vale. Vale? Vale, doncs moltes gràcies per trucar. Vinga. Vale, un petonet. Adeu. Adeu. Adeu, bona nit. I ara anem amb Chris Brown. No, amb Chris Brown no. <laughs> <laughs> que no, que era broma, que era broma, que era broma. Sí, que ho, fa, ho fas molt expressament, això. and Eminem, um, Don't Wake Me Up, the Chris Brown. Dearly beloved, if this love only exists in my dreams, don't wake me up. Too much light in this window. Don't wake coffee, no sugar inside my cup. If I wake and you're here still, give me a kiss. I wasn't finished dreaming about your lips. Don't wake me up, up, up, up, up, up. Don't wake me up, up, up, up, up, up. Don't wake me up, up uh, uh, uh. Don't wake me. So much life in the city. up up, up, up, up, up. Don't wake me up, don't wake me. Despierta y sin que el còctel de conducta contrària compleixi les mesures de seguretat. Tómate lana. El que sí que et podem assegurar és que passaràs una bona estona. ¿Le gustaría probar cosas nuevas? Advertim que el programa pot arribar a crear addiccions. Te pueden notizar, en serio. Continuem aquí a Conducta Contraria 937848598. Estàs escoltant Ràdio Star Terrassa. I doncs bé, em deien que, que a l'Alba li ha agradat molt quan hem aplaudit tots quan ha dit ok, eh? Doncs, doncs bueno, qui truqui i digui ok, l'aplaudirem, <laughs> l'aplaudirem així. Toca fer una altra secció. La supersecció que l'estem esperant tots, ja i és, no podria ser un altre, que el contrari test. què sí, Anna? Sí. Ah, Fes-nos un, un adelant del que ens portes aquesta setmana, però així, petitet, petitet. Home. Ai, <laughs> pues a veure, és que... De què va, de què va el, el test? Va sobre la parella, la parella. La parella. Sí. Et sembla si comencem? Molt bé. Doncs comencem. Anem. Ai, que... Molt bé, Aniol, avui et faré el test de Estàs preparat per tenir parella? Molt bé. T'explico de què tracta... Bueno, més o menys. No tothom està preparat per tenir parella o començar una relació. Si tens dubtes, respon amb la màxima sinceritat possible a aquestes preguntes i descobreix si és moment de tenir parella o no. Estàs preparat, Aniol? D'acord. Molt bé. Estic preparat. La primera pregunta. Quan penses en la noia ideal, et ve al cap A. Una persona en concret Bé, el teu ex, bueno, la teva ex, o ningú en concret? Bueno, penso que de moment ningú en concret, no? Vale. No sé. La pregunta 2. Si tinguessis nòvia, A, ah, només tindries ulls per ella, B, miraries als altres, a les altres noies mm, mirant no és pecat, o C, no, seria capaç de resist, no series capaç de resistir la temptació. Oh. Bueno, jo penso que només tindria ulls per ell. Home, oh. estaria amb ella. Només sincer. Sí, sí, oh. Sí, sincer. Vale, pregunta 3. El pitjor de tenir parella és A. El que et trobes a faltar B. És quan no tens ganes de quedar i ho fas per obligació o C. És per no, és per no saber què es fa quan estàs amb, amb ella. La A és que el trobes a faltar. Quan, mm. clar, quan aneu de vacances... La... O... El dia a dia també la pots trobar a faltar. Ja. Yeah. Estàs estant bé. ella, <laughs> veure-la. Sí, Estimat. 4. Oh. El millor de tenir parella creix, crec que és A. Que pots confiar en ella al 100%, B. Que t'ho passes bé quan esteu junts, o C. Que tinc lío assegurat. Bueno, jo aquí estic entre la A i la B. Eh, no sé si... Bueno, confiar, confiar en ella al 100%, clar, però que tu passessis bé quan, estés, quan estem junts també la està B. bé. Potser més la B? la B, la B. Perquè Molt 100% bé. de vegades no sempre, eh? Poca broma. <laughs> I la 5, Penso que tenir parella A. Ah, és el millor que em podria passar ara mateix. B. No és prioritat per mi, però si en tinc benvinguda sigui. O C. És un rotllo. La A és el millor que em podria passar ara mateix. Clar, ah. està amb una noia. Molt bé. Allò sí. em deixes un segon que calculi. A veure, recordem als nostres oients que si la volen fer, a part de que estarà penjada a la nostra web, www.conductacontraria.cat, doncs la poden fer en directe ara i l'Anna us diu els resultats et sembla si les tornes a dir ràpid? Bueno, o quan puguis. El que la... Tot, o sigui, en plan... Vale, la pregunta 1. Quan penso que el noi o noia ideal em ve al cap, A, una persona en concret, B, el meu ex, C, ningú en concret... Aneu apuntant. 2. si tinguessis nòvio... No, però ah, s'està penjat a la web. A, ah, només tindria ulls per ell. B, miraries els altres nois o noies. Mirar no és pecat. C, no seria capaç de resistir la temptació. Pregunta 3. El pitjor de tenir parella és A, eh, que el trobessis a faltar. B és quan no tens ganes de quedar i ho fas per obligació. C, no saber què fer quan, esteus, quan estàs amb ell. 4. El millor tenir parella crec que és que pots confiar en ell 100%, que tu passes bé quan esteu junts o que tingui-ho assegurat. I la última, penso que tenir parella és millor, em podria passar ara mateix, o no és prioritat per, per mi, però si en tinc benvinguda, sigui, i sé, és un rotllo. Llavors, l'Aniol, us dic el resultat, ha tret la majoria A. Ara us llegeixo els tres. La majoria A vol dir estàs més que preparat per tenir parella. Ah. Vols uh -huh. gaudir de la vida al costat d'una persona a la que estimes i ho tens molt clar. Fes les coses amb paciència, no et precipitis i aconseguiràs el que vols. Bueno. Ui, Aniol. Ui, Aniol, Aniol. si, eh, has eh. tret, si has tret majoria B, Um, encara et falta una mica per estar preparat per tenir-la, o per tenir-lo. Ara, per en, ara per a la teva prioritat. Creus que d'altres coses són més importants i que no podries dedicar-li prou temps a la teva parella. Millor espera't fins a estar-hi ben segur, o segura. Mm. I si has tret majoria C, no estàs preparat per tenir parella, no ho tens gens clar i millor que no facis mal a ningú fins que no t'aclareixis. El temps passarà, el temps posarà les coses al seu lloc. Home, no, això no, eh? No, no, no, no. Espera, que home, clar, tu... que home, contestat... perquè a tu t'ha tocat que tindràs parella. Això espero. Mm. I doncs bé. Doncs bé, fins aquí el contrari test, sí? Sí. O li vols fer a l'Ester? Com vulgui ella. Bueno, vale. Sí? Sí, sí, com fa espai sí. Vinga, va. A què en surt. Bueno, ja més o a menys el, el podem anar fent... Bueno, eh, última oportunitat per als nostres oients. Escolteu no bé. Eh? Només apunteu-vos la Olga que diu. No sé, que sí, que, que la gent, que els oients que posin a ser i així també poden Mira, calcular. Mira, només heu, heu d'anar escoltant les preguntes. Això ho expliquem per, per als programes propers. Una cosa, Ivan, diu l'Olga que no pot trucar. Que no li oh. deixa trucar. No li deixa trucar? A veure si està... No sé, penjat o alguna cosa que no estigui espera, una cosa rara d'aquestes. O... A veure, que provi ara. Truca'ns. Vale, bueno, Està Esther, bé, eh? mentre tu vaig dint... Vale. Vale, la pregunta 1. Comencem. Quan penso en el, en el no ideal, em ve al cap A. Una persona en concret B. El meu ex eh, o C. Ningú en concret Una persona en concret Molt bé Bona nit Hola Hola, molt Estàs en directe directament, eh? Ah, bé, bé I què ens expliques? Ah, vols faltés, és veritat. No, no, no, acaba tu, acaba tu. Ah, vale, doncs pues, bueno, fem en un moment. Que segurament... El podeu anar fent a la vegada. Va, ah, sí, ho podríem fer a la vegada. Sí, sí, vinga, ah, vinga, estaria bé. Tots els nostres oients que agafin un paper i comencin. A, vinga, B, aunque esteu una servilleta. Això, això. Si esteu en un bar, una servilleta. Si esteu al cotxe, pues ho feu al seient amb un bol. Claro, a la roba, a la roba. Que... Amb el permanent. I després a veure com va. Que la vale. mama, que la mama no Començo, eh? res. eh? La primera pregunta. Quan penso en el no ideal, em ve al cap A, una persona en concret, B, el meu ex, o C, ningú en concret. L'Esther ha respost A, una persona en concret. I tu, Olga? A, A també. Sí. Vale. Oi. Vale, pregunta 2. Si tinguessis nòvio, A, només tindries ulls per ell, B, miraries els altres nois, mirar no és pecat, o C, no seria capaç de resistir la seva tentació. B. I, home, <laughs> clar, com és un, un timon, eh, sí, també la veig. Molt bé. Però no fer res més mirant. Mm, Mira, no és pecat. Però tampoc... Bueno, bueno, depèn Mira, de la- alguns llocs, eh? Perquè ara ja per tot has de pagar i jo tot... per això sóc molt gelosa i no per això voldria. tanquem els ulls i millor no mirem, no? <laughs> Clar, però que... 3. El pitjor de tenir parella és A. És que el trobis a faltar B és quan no tens ganes de quedar eh, amb ell i ho fas per obligació. C és no saber, per què, és no saber què fer quan estàs amb ell. La... La... la Oi, sí. fem els mateixos, eh? Jo també la... Sí, vale. és que som molt cursis. Sí. La 4. El millor de tenir parella crec que és A. Que pots confiar en ell 100%, B. Que tu passes bé quan esteu junts o C. Que tinc lío assegurat. És que també... Ah Sí, la... És que, també... és que també com l'aniol, saps? Perquè quan tu passes ben eh, allà, ells junts, saps? Clar, no? És que clar. entre ell ve. Home, però no també, és plan d'anar, vinga, tinc tingui assegurat. Ja, però amb l'A, clar, confies en 100%. I... Molt bé. No sé, L'última pregunta. 5. Penso que tenir parella A. És el millor que em podria passar ara mateix. B. No és prioritari per mi, però si tinc benvinguda sigui. O C. És un rotllo. La, efectivament. Home, jo, juntant el que em va sortir el test passat i el jo dic A. Vale. La... Pues totes heu fet Vale, la majoria. A les dues us, us dic el mateix. Eh, esteu més preparades per tenir parella, vols gaudir de la vida al costat d'una persona que estimes i ho tens molt clar. Fes les coses amb paciència i no et, i no et precipitis i aconseguiràs el que vols. Que guai. Està Molta bé, sort a les dues i a por eh, todas. Eh, sí. Ah, bé, doncs, moltes gràcies per trucar. Jo volia dir una cosa. Volies dir alguna cosa, doncs digues que jo aquest matí he anat a Barcelona a una cosa. Llavors, us he donat propaganda. Ah, sí? A on? A, allà he anat dient, avui escolteu conducta contrària. Ai, així ens agrada. Ai, que bé, no? Un altre dia te'n claro. cartells i els penges per Barcelona, ja que estem. Sí. Però vale. a Barcelona es poden escoltar. Ah, sí, a Radio Estat. lluny, no? A, conductacontraria.cat o radioestaterrassa.com ens poden escoltar. És veritat. Sí. Doncs bé, voldries demanar una cançó o alguna cosa? Sí, la de, mm, la de Lopis i de McFly. Doncs bé, la posarem si tenim temps, però ara alguna cosa més, Olga? No, bueno, felicitar a, a l'Anna, que el diumenge és el seu cumple. Vale, Ai, mm. Moltes doncs... gràcies. Felicitats. Vale, Adeu. doncs gràcies per trucar, adeu. Adeu. Ui. Tenim una trucada per l'altra línia. Sí, per que comunica que veig. una o sigui mica. Que, no, perquè és que hi ha una trucada en espera. Per tant, què fem? Eh, anem amb Dai Jong, que ens l'ha demanat l'Alba. La, Molt bé, comencem. Thank you. felicitats, Anna, eh? Moltes felicitats. Moltes felicitats. Oh, gràcies, gràcies. Que és el teu aniversari aquest diumenge. diumenge. Et diem felicitats 25 de novembre. Vinga, vinga, vámonos. La marxa de... Party, party. Va, el diumenge serà... Tenim, tenim una trucada al telèfon. I nou mesos que els teus pares segueix de mi. Tio, espera. 14 anys, no? Uah, 14 anys ja, eh? Jo en realitat vull tenir 15, però bueno. ui, 15, ui, Bueno, tenim una trucada en directe, passem-la, aviam, aviam. Oh, que volia Hola. la meva cançó. Hola. Amb Hola. Hola, la Montse. Hola. Hola. Bona nit. Què tal, nois? Molt bé. Molt bé. Molt bé. Bueno, Celebrant el meu cumple. Sí. <laughs> que he vingut de, de, ve, de veure Amanecer 2. Ui, què tal? No expliquis spoiler. Ai, en, ens la recomanes o què? Eh, sí. I és que jo, jo la vaig veure dos vegades per una equivocació. La, la vaig veure amb una amiga... és que al final és molt maco. Ai, m'agrada molt. Però, però la gent que la vol veure també, no expliquis molt... Bueno, sí, i a mi, a mi també m'agrada molt la pel·lícula. I la vaig tenir que... Ui, que té Ai, perdona, t'he call... fet callar, ho sento. Eh... Què, Montse, continues? O què? A veure, a veure, què dius? Que l'has vist dos cops. Sí, per una equivocació, la vaig veure amb una amiga i després vaig anar, anava a Rubí i li vaig dir a meva germana, avui he vist Amanecer, i meva germana, què dius, però si la veurem ara amb la, amb la, amb la Rosalia, que és la, la nòvia del meu pare. Eh, bueno, ha molt, amb més gent, saps? Jo, jolín, què dius? Dues vegades. Meva. Sí, i em vaig, em vaig a dormir, a la segona vegada em vaig a dormir. Costa bastants diners. Ja, al cap de setmana 8 euros, eh? I, i o sigui, 8 euros al Parc Vallès i 8,50 a l'Eroski de, de, del Mora bueno, Déu. sí, allà, que ara no em sona. Eh, es, es passa molt els caps de setmana. Per això, el que deia, que et cobraran fins per respirar. I bueno, Entre... pues, com que he vist la pel·lícula, pues no us he pogut escoltar molta estona. No passa Ai. res, no passa res. No, passa res, no, no vindrà no? d'un dia. Si sí, després et pots ficar el podcast de, de Conducta Contrària a sí. conductacontrària.cat barra programes i allà ho podeu trobar tot. O des de l'aplicació de Conducta Contrària. També des sí, del ja mòbil. La, la pots descarregar directament al mòbil al programa. I això, doncs, gràcies per trucar, Montse. Volies vale, demanar... merci. Vinga, adeu. Volies demanar... bona Ai, tarda. Bueno, bueno. Eh, adeu. Adéu, que vagi Està, bé. Estava a punt de demanar-li una cançó, però... Ja, mira, és el que l'anava a preguntar, però, bueno, tenia pressa, la noia. Pobra noia. <laughs> Segurament tenia que anar al lavabo, saps? Sí. Ala, ala. <laughs> No, és broma, pobra noia, el que li estem dient <laughs> és broma, home. Diu, cançó. Eh? bueno, bueno. Què passa? que fija. Per ser Ivan, encara tinc aquí el... Estàs escoltant Conducta Contrària. Conducta Contrària. Bueno, doncs sí, hem fet una tallada perquè ara sí. toca... Jo volia ficar el de l'Anna Morales perquè doncs bueno, ara hem fet una, una tallada, com he dit, perquè Ivan. hem d'anar... Sí, perquè també se'ns estava anant una mica aquí la, la, la, sí, la pinça. Sí. A l'últim minut podràs posar que de la vaca lechera. A veure, sí, sí, sí. Sí, vale. Clar, aviam, la... És una cançó que estic molt aficionada amb ella i estic, estem fent una versió... Avui, avui és en plan el, el, el programa infantil, no? Sí. bueno, programa infantil... Una eh, mica. Ai, no, però la, la meva notícia no ha sigut molt per programa infantil. No, la, la veritat és que no. <laughs> bueno, bueno, una miqueta. Li po... Ja per, per anar mentalitzant els nens de com sí. és el món, home. Sí, home. Tengo una vaca leche. <laughs> No te la saps, Esther? No, la veritat és que... A mi m'han dit que fas una versió flamenca, no? <laughs> sí, també. Vinga. Amb un guitarrista. T'estàs morint de ganes per cantar-la, vinga, Anna. Vinga, va, va, va, va. Canta-la, vinga. Sí, home, però va. me la podrà... <laughs> Ai, no, Aquests que ens cantaràs no. sobianes, Anna. No. Ara em fa vinga, vergonya. Va. A veure, bueno. espérate, espérate, un segundillo. Espera, espera. Que abans hem de fer una altra secció. Ah, vale. Una la última ja. La última. Sí. Assegurat. Això és el descobriment musical de la setmana. Sabem que iniciar-se en el món de la música mai ha estat fàcil. Per això, avui, a conducta contrària, el nostre descobriment youtubero d'aquesta setmana és... Jaiesle! Doncs bé, possiblement us hagueu quedat una miqueta flipats en dir Jaiesle, però és, és un grup, bueno, Parlem un altre cop de bessones, però en aquest cas no són angleses, sinó que coreanes. Ens estàs escoltant, Doyan? Doncs, bueno, eh, per això ho dic. La Doyan és coreana, doncs pues, sí, per sí. això <laughs> ho havia de dir, ho sento. Ole. Tot encaixa. La Janice... Fan famoses com el Psy de Gangnam Style. La Janice i la Sònia tenen, que és com es diuen, que jo no entenc molt perquè una coreana es diu Sònia, eh? Eh, ah, potser... a, els pares tenen dret a... És la xunga a, a, del barri. La, la, la Sònia del barri. Que és una, eh, és, és una xoni a la, a l'Ester, a l'Ester, eh? No em Ai, em sento. amb els noms xònit, eh? Que tenim oients. Eh, Janis i Sònia... Sento. <laughs> Pobre... Ho Jan... sento. Si hi ha algun oient Ai. que es digui Sònia, li demanem disculpes. Janis i Sònia tenen bons records de la seva infància i quan li preguntaven que què volien ser de grans, doncs les seves respostes eren entre mestra, pintora i fins i tot van voler ser botigueres. Bueno, hi ha gent que vol ser basurero de Un petit. ofici Para... <laughs> <laughs> basurero. <laughs> No, hi ha gent que vol, eh? Limpiador de hojas. Limpiador de fulles. Bueno, amb, to, amb el degut respecte a tot el personal de neteja, que per cert... Ens fa està poc... escoltant? Ah, no, ara, ara, amb- ara amb la crisi que hi ha... Escolta, és un astronauta i tot. Ja, ja. Ai, ah, però ara amb la crisi que hi ha, un treball de basurero és un treball. A veure, no O sigui- fiquis amb els basureros. Això... No, no, no, que estic dient que és un treball, que està molt bé perquè és que amb la crisi que hi ha, en el McDonald's ja és un treball. A veure, Ivan, que és que el Jesús, Jesús, el Jesús que, està, que està a la Lluna no s'estarà enterant de res. I tu com ho saps? Perquè és l'astronauta i els astronautes... Entre... Bueno, que, I si porta acabar. la ràdio a, a, a, al sobac. Bueno, Deixa, deixem acabar. <laughs> vale, doncs pues volíem fer fins i tot botigueres, però mai vam pensar que serien músiques o artistes, més ben dit. I, bueno, no, no van pensar mai en el que arribarien a ser, però no sabien que se'ls acostava. En el 2008 el duo va, desco va descobrir al YouTube, bueno, jo em pregunto qui pot descobrir el YouTube el 2008. Yeah. bueno. No sé si és que no hi havia internet Els abans màquines. de Corea o alguna Però bueno, i fascinant amb el concepte de connectar amb el públic invisible del món, van crear el seu concepte per, bueno, que van a eh, fer un canal que es deia Ja-I-E-S-S-L-E-E. -E -E vale? ja hi és l'E. I doncs bé, anem a escoltar el Payphone d'aquestes noies, que bueno, la veritat bueno. és que m'agrada el Payphone com el canten A mi també m'agrada. Pot estar bé. I bueno, a la meva germana també li agrada, bàsicament. I sí. Et fico per És que és un grup m'agrada. I ara és... És que són bones, eh, les noies aquestes. M'agrada, mm. m'agrada. Anem a escoltar-les, va. Anem a escoltar-les si eh, volen sortir. Som-hi. <laughs> Voleu sortir, noies? Sí. Diuen, diuen que, que no, no volen, no volen. <laughs> ara no. Bàsicament no volen, així de clar. Ai, doncs pues que bordes, no? Sí, sí, sí, són molt bordes, són bordes, és el que tenen. Va, a veure, va, jo us dic que abans de que acabi, l'escoltem. Ui, que queden dos minuts. I hem de posar la vaca lechera. Trying to call home all of my change on you. Ah, és bonic. Quin nivell! Molt bé. Doncs bé, canten molt bé aquestes noies. com és estàs gelosa d'aquesta veu, eh? No, són, són gemeles, eh? Ara canta una altra. Bueno, el que tenen és que canten igual, quasi, o sigui, jo ja, no ho entenc. És i bé la mateixa veu. I doncs bé, ja hem escoltat aquestes Jaies Lee, les podeu trobar a jaieslee.com, és difícil, ja ho penjarem a la pàgina web de Conducta Contrària, bueno, al Facebook. I doncs bé, això, el que hem d'escoltar la vaca lechera doncs no es pot negar. Ai, o s'escolta o ens, o ens, l'Anna ens mata, és que ens mata, bàsicament. Bàsicament, o sigui... Bàsicament. bàsicament. Visto no visto. Us <laughs> li va també <laughs> a colat, allà. A colat, eh? Us pensava que era jo. Doncs bueno, Anna. Pensava que <laughs> era, ja ho sabem. Bé, vinga, va. Busca vaca lechera, com era la cançó? Tengo una Mu, mu, mu, mu. A ver, a ver, a ver. Ve, ve, ve. Bien, vámonos. Esa Ana. ¡Pero pasa una mica. Chiquilla, hombre. <laughs> Esto es... ¿Por qué espérate aquí? Mu. Vaca lechera. Y aquí estamos. es una vaca cualquiera. Me da leche merengada. Ay, qué vaca tan salada. Tolón, tolón. Bebé. <laughs> pantalón. Un le compró. Ay, Lana, buenísima. Lana aquí el programa d'avui de Conducta Contrària. Moltes gràcies bé, per escoltar-nos i, per es i per aguantar les nostres tonteries. Eh, el programa que ve serà millor, us ho assegurem. I doncs fins aleshores, adeu, moltes gràcies per escoltar-nos. Gràcies adeu, per venir. Molt bona nit. Adeu, bona nit. Bona nit. El pròxim dia que vinguis parlaràs més, eh? Bé, marxem, adeu. Passeu una bona setmana i... Fins la setmana que ve. A la carretera. Adeu. Adeu, adeu, adeu. adeu. adeu.